თავი ცამეტი. ტაძრიდან რომ გამოდიოდა, ერთმა მოწაფეთაგან მაუთხრა: "მოწვარო, შეხედე, რა ქვებია და რა შენობები." მიუგოიესომ და უთხრა მას: "ხედავ ამ დიდებულ შენობებს. ქვაქვაზეც არ დარჩება აქ, არამედ ყველაფერი დაინგრევა." ხოლო როცა ზეთის ხილის მთაზე ტაძრის პირდაპირ იჯდა, განცალკევებით კითხეს მას პეტრემ და იაკობმა, იოანემ და ანდრიამ. გვითხარი, როდის მოხდება ეს, ან იქნება ნიშანი იმისა, რომ ყოველივე ეს ახსრულდება? მიუგო ესომ და უთხრა მათ, ხისლად იყავით, რათა არავინ გაცდუნოთ. ვინაიდან მრავალნი მოვლენ ჩემი სახელით, და იტყვიან, მე ვარო, და მრავალსაც დუნებენ. ხოლო როდესაც გაიგებთ ომებსა და ომების ამბავს, ნუ შეძრწუნდებით, ვინაიდან ყოველივე ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის დასასრული. რადგან აღდგება ხალხი ხალხის წინააღმდეგ და სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ, და იქნება მიწის წვრანი ადგილ ადგილ, იქნება შიმშილობა და შფოთი. და ეს, სალმობათა დასაბამია. არამედ მიხედეთ თქვენს თავს, რადგანაც მიგცემენ სამართალში, მათ რახით გცემენ სინაგოგებში, და მიგიყვანენ ჩემს გამომთავრებისა და მეფეების წინაშე, რათა უმოწმოთ მათ. და პირველად ყველა ხალხს უნდა ექადაგოს სახარება. ხოლო როდესაც წაგიყვანენ გასაცემად, წინასწარ ნუიზრუნებთ, რა ვთქვათო, და ნურც წინასწარ მოიფიქრებთ სათქმელს. არამედ რაც მოგეცემათ იმ ჟამად, ის ილაპარაკეთ, რადგან თქვენ კი არ ილაპარაკებთ, არამედ, სული წმიდა. და გასცემს ძმას ასიკვდილო ძმას, და მამა, შვილს. შვილები აღდგებიან მშობლების წინა აღმდეგ და დახოცავენ მათ. და მოგიძულებთ ყველა ჩემი სახელის გამო. ხოლო ვინც ბოლომდე დაითმენს, იგი ცხონდება. როდესაც იხილავთ გაპარტახების სიბილწეს, დანიელ წინასწარმეტყველის მიერ ნათქვამს, რაც უადგილო ადგილას დევს, წამკითხველმა გაიგოს, მაშინ ვინც იუდიაშია, თებს მიაშუროს. და ერთოზე მყოფი ნუ ჩამოვაძირს თავისი სახლიდან რაიმეს გამოსატანად. მინდრად მყოფი კი ნუ მიბრუნდება შინ თავისი სამოსის წამოსაღებად. ვაიფეხ მძიმედ და მეძუძურთი მხანად. ილოცეთ, რათა გაქცევამ არ მოგიწიოთ ზამთარში. რადგან იქნება იმ დღეებში ჭირი, რომლის მსგავსი არ ყოფილა ქვეყნის დასაბამიდან, რომელიც შექმნა ღმერთმა, დღევანდელ დღემდე, და არც იქნება. და უფალს რომ არ შეემოკლებინა ის დღენი, ვერ გადარჩებოდა ვერც ერთი წეხორციელი, მაგრამ რჩეულთათვის შეამოკლა ის დღენი. მაშინ, თუ ვინმე გეტყვით, აჰა, აქ არის ქრისტე, ან კიდევ, იქო, ნუ ერთმუნებით. რადგან აღდგებიან ცრუ ქრისტენი და ცრუ წინას წარმეტყველნი და მოახდენენ სასწაულებსა და ნიშებს, რათა აწდუნონ, თუ კი შესძლეს, თვითონ რჩეულნიც. ხოლო თქვენ ფხიზლად იყავით. აჰა, ყოველივე წინას წარ გაუწყეთ თქვენ. და მაშინ, იმ ჭირის შემდეგ, დაბნელდება მზე და მთვარი აღარ გამოსცემს ნათელს. ვარსკვლავები ჩამოცვივიან ციდან და შეიწვრიან ციურნი ძალნი. მაშინ იხილავენ წესკაცისას, ღრუბლებზე მომავალს დიდებით და მრავალი ძალით. მაშინ მოავლინებს თავის ანგელოზებს და შეკრებს თავის რჩეულ თოთხთავ ქართაგან, მიწის კიდიდან ცის კიდემდე. ლეღვის ხისაგან ისწავლეთ იგავი. როცა მისი ტოტები რბილდება და ფოთლები გამოაქვს, იცით, რომ ახლოა ზაფხული. ასევე თქვენც, როცა იხილავთ, რომ ყოველივე ეს ხდება, იცოდეთ, რომ უკვე ახლოა, კარზია მომდგარი. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. არ გადავა ეს მოდგმა, ვიდრე ყოველივე ეს არ აღსრულდება. ცადა მიწა გადავლენ, ხოლო ჩემი სიტყვები არ გადავლენ. მაგრამ იმ დღისა და იმ საათისა არავინ არაფერი იცის, არც ანგელოზებ მაცაში, არც ძემ, არამედ მხოლოდ მამამ. ფრთხილად იყავით, იფხიზლეთ და ილოცეთ, რადგან არ იცით, როდის მოაწევს ჟამი. მსგავსად კაცისა, შორს რომ გაემგზავრა, მიატოვა თავისი სახლი და მისცა თავის მონებს გამგებლობა, თვითეულს თავისი საქმე მიუჩინა და უბძანა კარის მცველს, ფხიზლად წეროდა თვალი. მაშ იფხიზლეთ, ვინაიდან არიცით, როდის მოვა სახლის პატრონი? საღამოს, შუაღამისას, მამლის ყივილისას თუ განთიადისას. რათა ანას და დარ მოგისწროთ მძინარეთ. ხოლო რასაც თქვენ გეუბნებით, ყველას ვეუბნები, იფხიზლეთ.